بسم الله الرحمن الرحیم کتاب تمام شد و متاسفانه یکی دو درس ضبطشون انجام نگرفته بود که انشاءالله این درس القاعدت الثالثه رو ضبط کنیم و در کانال قرار بدیم القاعدت الثالثه یعنی بقیه دروس هنگامی که طلبه ها درس داده می شدن ضبط شدن من تا این یکی دو درس موندن القاعدة الثالثة واضح الدلالة ومراتبه واضح الدلالة ومراتب واضح الدلالة واضح الدلالة هو ما دل على المراد منه بنفس صيغته من غير توقف على أمر خارجي واضح الدلالة دانست که بر مرادش کند بنفس صيغه بدون متوقف بودن بأمر خارجي یعنی با خود سیغه دلالت بر مرادش میکنه دلالت بر معنا و خاصه و مرادش میکنه مانند مجمل نیست که نیاز به برای فهم مرادش نیاز به امر خارجی داشته باشه مانند خفی یا مانند مشکل این واضح و دلالت هست و به نفس سیغه دلالت بر مراد میکنه فإن كان اللفظ لا يحتمل التأويل ولا النسخ اگر لفظ احتمال تأویل و نسخ درش نبود فهو في أعلى درجات الوضوح في معناه ويسمى المحكم در بالاترین درجات معنای در بالاترین درجات وضوح هست در معنایش و این واضح دلالت محکم نامیده میشه احتمال تعبید درش وجود ندارد و احتمال نسخ هم درش نیست و انکان لا يحتمل غير المراد والتأويل ولكنه يقبل النسخ فهو المفسر اگر اون سیغه احتمال غیر معنای مراد و تعویل درش نبود نمیشه تعویلش کرد نمیشه معنای دیگری ازش حمل کرد ولكنه يقبل النسخ ولكن خمي میپذیرفت فهو المفسر المفسر مفسر هست وإن كان اللفظ يحتمل غير المعنى المراد منه أي يحتمل التأويل والتخصيص ويقبل النسخ ولكنه مسوق مسوق ولكنه مسوق لإفادة معناه والمراد منه وهو المقصود أصالة من سياقه سمي النص وأجر لفظ غير ذو معنای مراد منه درش احتمال داشت اونو حامل میکرد منظور از غیر معنای مراد من یعنی احتمال تعویل درش بود احتمال تخصیص درش بود و همچنین نسخ میپذیرفت ولكنه مسوق لإفادة معناه والمراد منه اما سوق داده شده بود برای رساندن معنای خودش و مراد خودش یعنی سیاقش برای رساندن معنا و مرادش بود و هو المقصود اصالة من سیاقه و اون معنا اصالتا از سیاق اون لفظ مقصود بود سمي الناس نسل نامیده می شود و امکان اللفظ يدل على معنى متبادر منه لكنه ليس هو المقصود أصالة من السياق فهو ظاهر اگر اون لفظ دلالت بر معنایی کرد که اون معنا فوری به ذهن اومد تبادر به ذهن داشت اما اون معنا از سیاق اون لفظ اصالتا مقصود نبوده است اون معنا اصالتا در سیاق مقصود نبوده است از سیاق اون لفظ فهو ظاهر پس ظاهر هست و هو اقل الانواع وضوحا و ظاهر به اعتبار وضوح از بقیه وضوحش کمترین هست کمترین وضوح رو دارد پس ابتدا محکم سپس مفسر سپس نص سپس ظاهر منظور از نص اون نص نمیگن در نصوص اومده است این نص همین تعریف که اینجا شد بله پس تکون مراتب الوضوح تکون مراتب الواضح الدلالة اربعه رتبه های واضح الدلالت چهار تا میباشند یک الظاهر والنص والمفسر والمحكم از پایین به بالا نام گرفته بود ظاهر نص مفسر محکم محکم شون بود احتمال تعویل در لفظ محکم وجود نداره احتمال نسخ هم درش نبود بعدش مفسر که در مفسر معنای دیگه رو نمیشه برش حمل کرد معنای دیگه رو نمیشه هم کرد اما نسخ رو میپذیرفت میتونست منسوخ بشه بعد از اون مفسر بود مفسر بغیر از معنا و مرادش تعویل و تخصیص رو میپذیرفت و نسخ هم میپذیرفت اما برای همون معنایش و مرادش سیاقش برای همون معنای مراد و معنای خودش بود همون معنایی که ازش مراد بوده اصالتا برای همون معنا سیاق داده شده بود و ظاهر فرقش با نس همین بود که معنایش و مراد از اون اصالتا از سیاق اون معنا اون معنا اصالتا مقصود نبوده از سیاق اون لفظ اون معنا بهش ظاهر میگفتن این مختصر توضیحی تا اینجا کار بود و از اینجا کار به بعد اینا رو دوباره توضیح میدهد یک الظاهر ابتداء الظاهر الظاهر عند الاصوليين ظاهر در نزد اصولیین هو ما دل على المراد منه نفس سیغته ظاهر در نزد اصولیین اون است که دلالت بر مرادش کند دلالت بر مراد از آن کند به نفس سیغه ظاهر آن است که دلالت بر مراد از آن کند به نفس سیغش من غیر توقف على امر خارجی بدون متوقف بودن بر امر خارجی خب البته این تعریف هر چار نو هست که دلالت بر نفس به نفس سیغه می کند اما از اینجا کار به بعد دقت کنیم ولیکن لم يكن المراد من هو المقصود اصالتا من سیغه اما مراد از اون از سیاق اصالتا مقصود نبوده است مراد از اون معنا اصالتا از سیاق اون معنا از اون اصالتا مقصود نبوده است ويحتمل التأويل واحتمال التأويل هم درش هست این لفظش میگن ظاهر با نفس سیغه دلالت بر مرادش میکنه اما اون معنایی که مراد بود است از آن اصالتاً لفظ به خاطر اون معنا سوق داده نشده است یا به عبارتی اون معنا اصالتا از سیاق اون لفظ مقصود نبوده است مانند نحو قوله تعالی و حل الله البيع و حرم الربا الله حلال گردانیده است معامله را و حرام کرده است ربا را ظاهر فی اباحه البيع و تحریم الربا این لفظ ظاهر هست در مباح کردن معامله و حرمت ربا چرا؟ ولكن هذا المعنى لم يكن مقصودا اصالة من سياق الآية زیرا که این معنا یعنی مباح بودن معامله و حرام بودن ربا اصالتا از سیاق این اصالتا این معنا از سیاق این آیه مقصود نبوده است بلکه این آیه به خاطر چیزی دیگه سوق داده شده است و انما سیقت لرد على اليهود القائلين بأن البيع مثل الربا این آیه سیاقش به خاطر رد بر یهود بوده است یهودی که میگفتند معامله مثل رباست پس این آیه اومد که بگه معامله با ربا فرق دارد فهي مسوقة لنفي المماثلة بين البيع والربا پس این آیه سوق داده شده است برای نفی همانندی بین معامله و ربا لا لبیان حکم کل من هوا نه به خاطر بیان کردن حکم این دوتا و قوله تعالی اما این معنا رو هم میرسونه که معامله حلال است و ربا حرام ولی نه اومده است تا این چیز رو بیان کنه بلکه آمده بود تا فرق رو بیان کنه پس نس ظاهر هست برای حلال کردن به و حرام کردن ربا و نس هست برای فرق بین ربا و معامله و قول تعالی و این قول الله تعالی مثالی دیگر فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحد نکاح کنید آنچه را که خوب است برایتان از زنان دوتا ستا و چارتا اگر ترسیدید که ادالت نکنید پس یک زن بگیرید ظاهر فی اباحت الزواج این لفظ ظاهر هست دلالتش در مباه بودن ازدواج و هو معنا لم یقصد من سوق الآیه اما این معنا که بیاد ازدواج و حلال بکنه از سوق این آیه مقصد نبوده است این آیه به خاطر چیزی دیگه آمده است و انما سیقت لبیان اباحه تعدد زوجات این آیه سیاقش به خاطر بیان مباح بودن تعدد زوجات بوده است چون قبلا بی نهایت زن میگرفتن این آیه اومد تعیین کرد که چقدر بگیرن به خاطر حلال بودن ازدواج این آیه صوف داده نشده است و حکم ظاهر، حکم ظاهر چی است وجوب العمل بمعناه المتبادر من قطعا و یقینا واجب بودن عمل به معنای ظاهر اون معنایی که تبادر دارد قطعا ويقينا پس واجب است عمل کردن به شکل قطعی و یقینی به معنایی که این معنا متبادر هست از اون لفظ الا اذا قام الدلیل یقتضی العدول عن مگر اینکه دلیلی بیاید و اقتضا کند معنای دیگری رو عدول کردن از این معنای متبادر رو و احتمال تعویل و احتمال تعویل در ظاهر هست ای صرفه اللهی و ارادت آخر من منظور از تعویل یعنی گرداندنش از معنای ظاهری و اراده کردن معنای دیگر و یقبل النسخ ایزا و ظاهر نسخ رو همچنین میپذیرد وتأويله والتأويل الظاهر إن كان عاما يحتمل التخصيص اگر عام باشد احتمال التخصيص درش وجود دارد كتخصيص قوله تعالى مانند تخصيص این قول الله تعالى وحل الله البيت بشكل شکل عمومی آمده الله حرام قرباني است معامله را بنهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وعن بيع ما ليس عند الانسان خاص شده با این نهی رسول الله صلى الله عليه وسلم از معامله فریب و از معامله آنچه که در نزد انسان وجود ندارد انسان نمیتواند اونجا و به شکل عمومی گفته بود که الله معامله رو حلال گردانیده ولی پیغمبر خاصش کرده که انسان چیزی رو که در نزدش نیست نمیتواند بفروشد و این امکان خاصا احتمال ارادت معنی المجازمه و تعویلش زمان که خاص باشه به شکل این احتمال درش هست که معنای مجاز رو حمل کنند اگر عام بود احتمال تخصیص درش هست و اگر خاص بود معنای مجاز احتمال درش هست و امکان مطلقا احتمال تقییده اگر مطلق باشد احتمال مقید بودن تقیید درش هست مثل تقیید قولی تقیید و تقیید قوله تعالی مانند تقیید کردن مقید کردن قول الله تعالی و احل لكم ما وراء ذلك در سوره نسا میاد یک سری زنانی رو اسم میگیره بعدا میگه اضافه بر اینا بقیه برای شما حلالند مقید شده با چی؟ به عدم زیادتی علی اربع به قوله تعالی مقید شده به اجازه نداشتن بر بیش از چارتا با این قول الله متعال مقید شده مثنا و ثلاثه و رباع اینجا گفت حلال است بر شما اضافه بر اون زنانی که اسم برده شدن مطلق گفت ولی اینجا مقید شد که نباید زیادت بر چارتا باشن مثنا و ثلاثه و رباع با این آیه و به حدیث نه عن الجن بین المرأة و عمتها او خالتها و همچنین مقید شده با اون حدیثی که نه میکنه از جمع کردن بین زن و اش و زن و بین زن و خالش. که در اون آیه نسا نیومده بود این دوتا یعنی خاله و عمه آمده بود ان تجمع بین جمع کردن بین دو خواهر اما نیامده بود که بحث عمه و خاله نیامده خب این شد از ظاهر دو الناس الناس هو ما ازداد وضوحا عن الظاهر بقرينة تقترن باللفظ من المتكلم ودل بنفس صيغتها للمعنى المقصود أصالة من سياقه ناس اون است که وضوحش از ظاهر بیشتر است با قرینه ای که همراه بنفس است از جانب متکلم و با نفس صيغه دلالت بر اون معنایی کند که اون معنا اصالتا از سیاق اون لفظ مقصود بوده است ويحتمل التأويل واحتمال التأويل در نسخ هست يعني میشه تعويل کرد ويقبل النسخ والتخصيص والنسخ و نسخ میپذیرد مي تخصیص فقوله تعالى فسين قول الله تعالى وحل الله البيع وحرم الربا الله حلال گردانیده داس بيع وحرام و داس ربا نص يدل على نفي التماثل بين البيع والربا بالحل والحرمه نص كدلالات بر نفي همانا دي بین معامله و ربا میکنه در حلال بودن و حرام بودن مثل هم نیستن و هو معنا متبادل فهمه من اللفظ و این معنی است که فهمش از لفظ متبادر هست و مقصود اصالتا من سیاقه و این معنا اصالتا از سیاق این آیه مقصد بوده است اصالتا این از السياق این آية مقصد بداس لأنه جاء للرد على اليهود القائلين فيما حكاه القرآن إنما البيع مثل الربا زیرا این آیه برای رد بر یهودی آمده است که میگفتند قرآن حکایت میکند این گفتارشون رو که میگفتند معامله مانند رباست در رد بر یهود اومده است و قوله سبحانه فانکحو ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و رباع نکاح کنید که خوش است برای از زنان دوتا و سه تا و چهارتا نص يدل على قصر اباحه النساء على على اربع این دلالة بر مباح بودن زنان بر چارتا می کند کوتاه آمدن بر چار زن یعنی بیش از این دیگه جایز نیست و هو المعنى الذي سیق الكلام لعجله و این اون معنی است که کلام بخاطرش سوق داده شده است به خاطر اینکه تعداد زنان رو تعیین بکند به قرینه سیاقیه اینجا قرینه سیاقی وجود داره اون قرینه چه هست؟ و هی قوله تعالی بعد اذن و اون قول الله تعالی است که بعد از اون آیه قبلی میاد یعنی در ادامه فان خفتم الا تعدلوا فواحده اگر ترسیدید که ادالت نکنید پس یک این قرینه سیاقی خودش میگه که این آیه چرا سوق داده شده است و قوله عز عزوجل و همچنین قول الله تعالى فطلقوهن لعدتهن انا أنار بأديشا طلاقه نص يدل على بيان وقت سنة عند إرادة الطلاق الناس دلالة بر بيان وقت سنة ميكونت هنگام خاصة طلاق لأن الكلام سيق لذلك زير كلام بإن معنى وبإن خاطر سوق ذات الشراس وقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا أنت راك الرسول بشما ميدهد بقيت وأن ترى أن المكونات داس بكشي نص على وجوب طاعة الرسول في قسمة الفئة نصیست بر واجب بودن اطاعت الرسول در تقسيم فعل لأنه المقصود من سياقه زيرا إن معنى مقصود بوده السياق از وقوله سبحانه من بعد وصية يوصي بها أو دين بعد از وصیتی که وصیت کرده میشد یا بعد از دین میراث تقسیم میشه نص یدل علی تقدیم الدین و الوصیه علی المیراث این نص دلالت بر مقدم بودن دین و مقدم بودن انجام وصیت پرداخت دین و انجام وصیت بر میراث میکنه یعنی اینا قبل از میراث باشد و كذلك آیه حد السرقة و حد الزنا تدل كل منها على حد على وجوب الحد و همچنین آیه حد دزدی و حد زنا دلالت میکنند هر یک از اینا بر واجب بودن حد خلاص این امثله بودن برای نص فرق نص و ظاهر فقط در همین بود که معنا در ظاهر اصالتا مقصود نبوده است ولی در نص آیه و اون لفظ برای اون معنا سوق داده شده بود. برای بیان اون معنا سوق داده شده بود. و حکم النص هو حکم الظاهر حكم سمون حكم الظاهر است وهو وجوب الأمل بمعناه المتبادر منه المقصود بذاته وأصالتان واجب بودن عمل بمعنایش كي اون معنا متبادر هست از اون و ذاتا و اصالتا اون معنا مقصود بوده است ما احتمال تأویل امکان خاصه احتمال تأویل درش هست اگر خاص باشد و تخصیص امکان آمد و اگر آن بود احتمال تخصیص درش هست و احتمال نسخ ایضا و احتمال نسخ هم درش هست لكن لما كانت هذه الاحتمالات لا تستند الى دليل كان حكمه قطعيا ويقينيا اما من جاي که این مستند بدليل دلیل حكمش قطعي ويقيني و است وجوب بعمل بعاد است لکن احتمال احتماله للتأويل ابعد من احتمال الظاهر له اما احتمال نص برای تعویل کردن دورتر هست از احتمال ظاهر برای تعویل کردن این احتمال که ظاهر تعویل بشه بیشتر در ظاهر هست تا در نص لكن احتماله للتأويل ابعد من احتمال الظاهر له لیکن احتمال نص برای تعویل دورتر هست از احتمال ظاهر برای تعویل و تعویل تعویل چه هست؟ صرف اللفظ ظاهری به دلیل شرعی من نص و قیاس و مبادع تشریعی و روح شریعتی تعویل چه هست معناش؟ صرف لفظ از معنای ظاهری با دلیل شرعی از جمله نص اون دلیل نص باشه یا قیاس یا اصول و مبادع قانون گذاری و روح شریعت روح شریعت اقتضا بکنه که این حمله بر این معنا نشه مثل تخصیص عموم البیع فی آیتی مانند تخصیص کردن عموم آیه بیع و احل الله البیع و حلال گردن الله بیع را به احادیث نهی عن الغرب که خاص شده اند با احادیثی که نهی از غرر میکنند و عن بیع ما لیس عند الانسان و نهی میکنند از فروش آنچه که در نزد انسان نیست و عن بیع ثمر قبل بدء صلاحه و نهی میکنن از فروش سمر قبل از اینکه صلاحیتش آشکار بگردد از آفات از مصیبت ها و مثل تقیید المطلق على المقی... في آیه و مانند مقید کردن مطلق در آیه حرمت علیکم البیت و دم حرام شده است در شما مردار و خون دم اینجا مطلق است ولی مقید شده با این آیه آدم مسفوح یا خون مسفوح در مائده مطلق اومده و در انعام مقید شده و تأویل شاتی فی قوله تعالی فی قوله صلی الله علیه وسلم و تأویل کردن شاة در این حدیث فی کل ارائین شاتن شاتون در هر چلتا تا بز یک بز اه، زکات داده بشه فإن الظاهر أن لا يجزي إلا شاط من الأربعين ظاهر اینو میگه که جایز نیست که از چلتا مگر اینکه از چهل یک بز داده بشه و تو اول به اجزای ما یعادله من کل مال متقوم اما تعویل کرده میشه با جایز بودن هر آنچه که معادل برای گوسفند باشه از هر مالی که قیمت داره ارزش داره لان المقصود من الزکات صد حادث الفقیر چون هدف از زکات بستن نیاز فقیر است برآورد کردن نیاز فقیر است لذا میشه به جای اون یک گوسفندی که از 40 تا انسان بده میگه هر مال متقومی رو انسان نجاس بده وتأويل الواجب في رد شهد المصرات وهو صاع من التمر بأي تأويل آخر لأن المقصود رد مثله مثل ما أتلف أو قيمته أو قيمته وتأويل كردر واجب در بازگرداندن گوسفند مصرات که قبلا خوندیم این گوسفندی که اونو طرف نمیدوشه به خاطر اینکه خوب بساناش پر شیر باشه بازار بره اونو مردم بخرند که گوسفند شیریه صاحبش بیچاره که اونجا میخردش یه بار که میدوشه بعدا متوجه میشه که این شیری نمیزنه پس پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفت بعدا این گوسفند رو میتونه بر بگردونه با سایی از خورما میگه میشه این سایه خورما رو تعویل کرد به هر تعویز دیگه ای لأن المقصود رد مثل ما اطلف او قیمتش چون مقصود بازگرداندن مثل اون چیزی هست که تلفش کرده یا قیمتش هست و قد محل نظر و خلاف و گاهی تأویل محل اختلاف و نظر است که تأویل قوله تعالی مانند تأویل کردن قول الله تعالی که درش اختلاف است فمن لم يستطيع اطعام 60 مسکینه هر کس نتوانست که برده آزاد کند یا شست روز روزه بگیرد پس باید شست مسکین رو خوراک بدهد تعویلش کردن به ارادت ستین گفتن میشه به جای شست مسکین او مسکین واحدا ستین مره تعویلش کرد که یک مسکین رو شست مرتبه هم غذا داد در قرآن اومده اگر نتوانست که در بحث زهار شست روز روزه بگیرد شست مسکین رو خوراک بدهد تعویلش کردن بعضی از مذاهب البته اختلافی است مسئله که به جای شست مسکین پس یک مسکین رو شست بار غذا داد اجاز خودش گفته اجاز الحنفیه ولم هو الشافعیه این تعویل رو حنفیه جایز دانستند و شافعیه جایز ندانستند سه المفسر سومین رتبه از رتبه های دلالت مفسر هست المفسر هو ما دل على معناه دلالتا اکثر وضوحا من النص والظاهر مفسر هست دلالت بر معناش کرد دلالتی که وضوحش بیشتر از نص و ظاهر باشد اذ لا يبقى معه احتمال تأویل و تخصیص احتمال تأویل و تخصیص درش نباشد ولكنه يقبل النسخ في اهد الرساله اما در دوران رسالت در دوران پیامبر نسخ رو بپذیرند از اون نصوصی باشد که نسخ منسوخ بودن رو بپذیرند مثل قول تعالی في حد زنا مانند قول الله متعال در حد الزنا فجلدوا کل واحد منهما مئة جلده هر یکی از اون دوتا را صد شلاق بزنید این زن و مردی که زنا میکنند و فی حد القصد فجلدوهم ثمانین جلده که البته فقها میگن اون زن و مردی که متأهل هستند مجرد هستند و فی حد القصد در حد قصد فجلدوهم ثمانین جلده در حد تهمت میاد که تهمت زنندگان رو 80 شلاق بزنید فإن كل من لفظ 180 مفسر لفظ 180 مفسر هستند چون احتمال تعویل و تخصیص دیگه درشون نیست لأنه عدد معين زیرا عدد معين حسن والعدد المعين لا يحتمل زیادت ولا نقص وعدد معين احتمال زیادت ونقص درش نیست و سبحانه وقاتل المشركين المشرکین کافه قتال با مشرکین همگی یعنی یعنی شما همگی با مشرکین قتال كنيد یا به عبارت دیگر معنای دیگرش کنم که شده است اون معنا هم با همه مشرکین قتال کنید همه اون مشرکین که البته مورد نظر الله متعال است نه هر مشرکین. فإن كلمة كافة تنفي, تنفي احتمال التخصيص كلمة كافة احتمال خاص بودن نافي ميكون بس إن مفسر هاس وقد يكون المفسر مجملا غير مفصل يحتاج الى بيان من الشرع يزيل اجماله قال مفسر مجمل هاس مفصل بيان نشده نياز هاس كي شرع بيان بیان و مجبل بودنش رو از بین ببرد حتی یسیر مفسر لا احتمال تعمیل تا مفسر بگردد و احتمال تعمیل درش نباشد مثل الفاظ الصلاة والزكاة والحج والربا مانند الفاظ الصلاة زكاة حج والربا اوضحها, أوضحها الرسول صلى الله عليه وسلم ببيانه القولي والفعلي بيان کرده از آنها رو رسول الله صلی الله عليه وسلم با بیان قولی و خودش فقال عن الصلاة در رابطه با نماز فرموده است صلوا كما رأيتموني أصلي نماز بخانيد همان طور که میبینید من پیغمبر صلى الله عليه وسلم نماز میخوانم إن نماز بعد مثل پیغمبر باشد وعن الحج و در رابطه با حج میفرماید خذوا عنی مناسککم مناسک حجتون رو از من بگیرید و ابان احکام الزکات و انصباعها فی احادیث مختلفه و بیان کرده از رسول الله صلی الله علیه وسلم احکام زکات رو و نصابهای زکات رو در احادیث مختلفه وفصل أنواع الربا وأحكامه بأحاديث متعددة ومفصل گردانیده داس أنواع الربا وأحكام شرو بأحاديث متعدد وهذا في اصطلاح الحديث يسمى التفسير التشريعي وإن تيز در اصطلاح حدیث تفسير التشريعي نامیده میشه يعني یه چیزی مجمل بیان میشه بعدا خود رسول الله صلی الله علیه و سلم و دین میاد اونو مفصل میکنه بیانش میکنه واضحش میگردونه الذي مصدره الشرع نفسه یعنی اونی که مصدر شرح و تفسیر و واضح بودنش خود شرع باشه یعنی خود شرع بیاد اونو واضح بگرداند تفسیرش کند و مفصلش کند و حکم المفسر حکم مفسر چیست وجوب العمل به قطعا کما قصه واجب بودن قطعی عمل به آن همانطور که بیان شد مفصل شد و على وجه لا يبقى احتمال التأويل او التخصیص به شکلی که احتمال تأویل و تخصیص در آن نباشد مع بقاء احتمال نصف اذا کان حکم فرعی یقبل التبدیل با باقی ماندن حمل کردن بر منسوخ بودن زمانی که می فرعی باشد از اون احکامی که تبدیل رو میپذیرد البته این بحث نسخ در آخرین بحث کتاب خودش توضیح داده شده دیگه اینجا تکرار کنیم در عهد رسالت پس این احتمال منسوخ بودن زمانی که حکم فرعی باشد و از اون احکاماتی باشد که تبدیل بودن و میپذیرند از اون احکامات بود در عهد رسالت احتمال نسخ درش باشد مفسر هست احتمال تحویل و تخصیص درش نباشد اما احتمال نسخ درش باشد این فرق مفسر با محکم است در مفسر احتمال نسخ در عهد رسالت وجود داشته است اما در محکم نه الفرق بین التفسیر و التأویل فرق بین تفسیر و تأویل چه هست؟ حالا احتمال تأویل درش هست حالا میاد میگه که این فرق بین تفسیر کردن و تأویل کردن چه هست ان الاول بیان للمراد بدلیل قطعی من الشارع نفسه اولی یعنی تفسیر بیان کردن مراد هست با دلیل قطعی از جانب خود شریعت پس تفسیر کردن یعنی بیان کردن مراد با دلیل قطعی از جانب خود شریعت و ثانی هو التاویل و هو التاویل تبیین للمراد بدلیل ظنی اجتهادی و دومی که همان تعویل باشد یعنی مشخص کردن و بیان کردن مراد با دلیلی زنی و اجتهادی یعنی دلیلی که زنی است و اجتهادی است یعنی از جانب خود شریعت نیست بلکه اجتهادی است وليس قطعيا في تعيين المراد وتعويل قطعي قطعی در مشخص کردن مراد معنای مراد چهار المحکم چهارمین رتبه از رتبه هاي واضح الدلالات محكمة هو اللفظ المحكم هو اللفظ الذي دل بصيغته على معناه دلالة واضحة لا يبقى معها احتمال التأويل والتخصيص والنسخ في أهد الرسالة وفترة نزول الوحي محکم اون لفظی است که دلالت کند بر سیغهش بر معنایش لفظی است که دلالت کند بر معنایش با سیغهش دلالتی واضح چنان دلالتی که باقی نماند با آن احتمال تعویل تخصیص و نسخ در عهد رسالت و در دوره نزول وحی و هو کدوم مسائل محکم هستن و هو الاحکام الاساسیت فی الدین أحكام أساسية در كأصول الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ما نند أصول إيمان بالله ملائكة إيمان بكتابها آسماني إيمان بالرسولان وإيمان بروز القيامات وشمول علم الله لكل شيء وإيمان داشتن بين شيء كعلم الله تعالى بهر شيء شامل است وأصول الفضائل والأخلاق التي يقرها العقل السليم ولا تختلف باختلاف الأحوال و اصول فضائل و اخلاقی که عقل سلیم اونا رو اقرار میکند و به اختلاف حالت ها فرق ندارند مانند کل عدل و صدق و المساوات و الوفای بالعهد و الامانت و بر الوالدین و صلت الارحم مانند ادالت، صداقت برابری وفای به عهد امانت نیک کردن به پدر و مادر و سلی رحم و تحریم از دادها من الرذائل كالظلم والكذب والتمييز الطبقي بين الناس ونقض الأهل والخيانة وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم وحرام بودن ضد فضائل اخلاقی یعنی رضائل از جمله مانند ظلم دروغ تبعیض طبقاتی بین مردم شکستن عهد خیانت نافرمانی پدر و مادر و قطع رحم سر نکردن رحم اینا از اون چیزایی هستن که محکم هستن چون در هیچ دینی اینا مسوخ نمیشن نه اصول نه عقاید و نه اصول اخلاقی هم چون صداقت و وفای به عهد و این مسائل یعنی قابل نسخ نیستن پس فرق محکم با مفسر در همینه که اونم قابل تعبیر نبود این هم منتها اون قابل نسخ بود در اهل رسالت و این قابل نسخ هم نیست نمیشه که توحید رو نسخ کرد سر جاش مثلا چیزی دیگه شرک آورد قابل نسخ نیست لذا از محکمات است منها الاحکام الفرعیه، الجزئیه، التي دل ولا على و دوامها از همین محکم هستن احکام فرعیه، جزئیه که شرع دلالت بر همیشگی بودن و دوام اونها میکنند و مثل قوله تعالی مانند این قول الله تعالی و ما لكم ان تؤذوا و ما لكم و ما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا ونيس شما راكي رسول الله را ازيات كنيد وما زنانش بعد از او ازدواج کنید تا ابد ان تا ابد نمیتونی این کارو بکنی پس این حکم جزئی است منتها تعبید میرسوند همیشگی بودن و ابد میرسوند و قول سبحانه فی القذفه و این قول الله تعالی در رابطه با تهمت زنندگان ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا هرگز برای آنان شهادت نپذیرید ابدا اومده البته خب این مثال قابل مناقشه هست مسائل دیگه درش وجود داره با توجه به ما بعدش و که خودتون بررسی کنید و قوله صلی الله علیه و سلم فی الجهاد و قول الله تعالی در رابطه با جهاد و الجهاد ماض منذ بعثني الله الى ان آخر امتی الدجال جهاد ادامه دارد از زمانی که الله تعالی مرا مبعوث کرده است تا زمانی که آخر امت من با دجال بجنگد پس تعبید رو میرسونه و حکم وجوب العمل به قطعا دون تردد واجب بودن عمل به شکل قطعی بر محکم بدون شک لأنه لا يحتمل غیر معناه چون احتمال غیر معناه در محکم وجود ندارد و لا يقبل النسخ و ابتعال مطلقا و منسوخ بودن و باطل بودن مطلقا نپذیرد سواء في عهد رسالت ام بعدها برابر در عهد رسالت باشد یا بعد از اون لسيرود الأحكام كلها الواردة في القرآن والسنة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم محكمة غير قابلة للناس والإبطال بخاطرين كأحكام همشون اونایی که در قرآن وارد شدان بعد في پیامبر خدا صلى الله عليه وسلم محكم محکم يعني قابل الناس وباطل نيسان دي أحكام بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قابل الناس وإبطال نيسان والخلاصة خلاصة إن كل من الظاهر والنص والمفصل والمحكم يوجب الحكم قطعا ويقينا هر یکی از ظاهر و نص و مفسر و محکم ایجاب میکند حکم را قطعا و یقینا لكن قد يفيد بعضها ظن أحيانا أحيانا إذا كان احتمال غير المراد مما يعضده الدليل اما بعضی ها زن رو میرسونن گاهی زمانی که احتمال غیر مراد درش باشد که دلیل اون معنای غیر مراد رو اقتضا کند پس لیکن بعضی از این چارتا زن رو میرسوند احیانا زمانی که احتمال باشد در اون غیر مراد پس تا اینجا کار هر چهار نوع محکم و مفصل و نس و ظاهر رو توضیح داد موفق و پیروز باشید